هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ظهر فقد الله جل شانه ما كان الله بالبسرين محمد صلى الله عليه وسلم كاد أذيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيك برية بويت الله جل شانه اسمكم بغبيازنك إنما يتأمرتي وسنك أصاب مسلمانك Mi Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom Bogu bojaznošću i koji će umjeti kao pravi musliman. I Da nam podari ihlas, iskrenost u našem govoru i u našem djelu. Mi smo iz tefsira došli do tumačenja, do tumačenja sure Inna anzallahu fi lejlatil qadr. U sure, u sure Al-Qadr. Ibn Kasi rahmatullahi alaihi, nam kaže na samom početku suratul qadri makijatun to jeste sura qadr je mekanska odnosno šta objavljena u Mekke i ovo je mišljenje ogromne ili da kažemo većine ogromne većine mufesira za razliku od mišljenja koje se, koje se prenosi od jednog broja učenjaka da je ona medinska sura Međutim, ona je po mišljenju ogromne većine i ono što je prihvaćeno u tefsirskim dijelima sura koja je objavljena u Mekki. Allah subhanahu wa ta'ala nam u ovoj suri govori o jednoj noći koja se zove Lejlatul Qadr. Noć koja se zove Noć Kadra ili Lejlatul Qadr. Što je nama također manje više poznato da u Ramazanu imamo jednu noć kuru da se spominje da Ramazan ima jedna noć koja se zove Lejlatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala na mu prvom ajetu ove sure kaže inna unzalnahu bi lejlatul qadr mi smo ga objavili u noći qadr to jeste mi smo objavili Kur'an u noći qadr Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje ponovo znači ne spominje Kur'an jasno i ne kaže inna enzelem Kur'ana nego kaže mi smo ga objavili to jeste mi smo objavili Kur'an i ova zamjenca se odnosi na Kur'an i skoro da postoji iđma nema li neki alusi da postoji koncenzus i iđma učenjaka da se ovdje odnosi ova zamjenica na Kur'an. Da ne spomenuta jedno slabo mišljenje, ovo slabo, da se odnosi na Džibrila. To jeste da posle sure Ikra, Ikra bismi rabbi. Na početku sure Ikra kaže se šta? Ikra bismi rabbi kelle di hanak. Uči u ime tvojeg gospodara Kaže se uči, odnosno čita ili ponavlja. Međutim, ne kaže, ne kaže se šta. A mi smo rekli da je to šta, da je to Kur'an. Pa sada nam odmah dolazi posle te sure, sura Qadr, gdje se na početku ove sure kaže inna anzallahu fi lejletan qadr mi smo ga objavili noć qadr kao da hoće da, da kažemo na jedan način potpuni prethodnu suru znači da se jasno ukaže na to da kažemo da to učenje koje je naređeno Allahom poslaniku alaihi salatu alaihi salatu misli na Kur'an. Sada imamo da kod islamskih učenjaka kod islamskih učenjaka ćemo naći govor što se misli po tim pod riječima Allaha subhanahu wa ta'ala mi smo ga objavili u noći kad, u noći kad da li se to odnosi da je Kur'an spušten kao jedna cijelina iz zelevah il mahfuza na zemaljsko nebo kao što to mišljenje jednog broja mu fesira ili se to ili se pod ovim ajetom misli da je šta da je Kur'an počeo da se objavljiva na srce Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u oboj noći zbog čega zato što znači znači da način na koji je Kur'an došao do nas jeste prije svega da je Kur'an šta? Allahu Đalešanu govor. Ako kažemo da Kur'an Allahu Đalešanu govor, to znači šta? Da on vječa, da je osobina Allaha Subhana al Međutim, kao što se svaka stvar nalazi u levhe mahfuzu, ono čuvanoj ploči, tako u kojoj su zapisane sve stvari, znači koje će se dogoditi, stvari koje su bile i koje će biti, tako je također tu Kur'an u al Mahfuz. Kur'an je zatim iz al-Mahfuzah kao cijelina, znači kao čitav, onaj koji mi sada poznajemo, od početka sure Fatiha, pa do kraja sure nas objavljen na prvo zemaljsko nebo. Objavljen gdje? Na prvo zemaljsko nebo. Znači kao jedna cijelina. A sa tog zemaljskog neba, je od u periodu od 23 godine ili 20 godina kao što je premi jedan broj selefa na srce Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam kao šta znači mu neđemen ili mu padrakan znači kao rastavljeno odnosno ajet po ajet ili skupina po skupina ajeta ili po sura sura po sura i tako dalje jer Kur'an nije objavljen čitav i objedan put na srce Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u čemu je normalno velika mudrost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Furqan navodi riječ nevjernika koji su rekli pa kalu da su nevjernici rekli laula nuzila alaihi la Kur'anu džumnatan wahida zbog čega se njemu Kur'an od jedan put ne, ne objavi zbog čega mu se Kur'an od odjednom ne spusti pa Allah subhanahu wa ta'ala na govor ti nevjernika kaže كذلك لنثبت به فؤادك في توتاكو شيني توتاكو شيني مرسل في توتاكو شيني مو دابي تشورس اللي يجو بسات تو يستشتا znači da kada se dese određeni događaj koji su normalno imali utjecaja na samog Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je bio u pitanju prije dave i pozivan islam sada dolaze ajeti ili ajet ili više ajeta ili čitava sura koji smiruju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam srce i učvrstuju njegovo srce na putu istine, na putu pozivanja šta Allahu subhanahu wa ta'ala. To imamo na primer, primjer gdje? Primjer govorili smo kada smo govorili u suri wa duha i da je sura wa duha objavljena na znači kao odgovor na riječ nevijenika ili govor one žene i ta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ostavio njegov šeitan to jeste više ne dolazi objav. Dobro. Međutim, sada vraćamo se, znači, ponovo na riječ Allaha subhanahu wa kadr. Jedan broj učenjaka kaže da se ovo odnos ovi našto, da se ovo objavljivanje objavljivanje, znači, onda kuna lemahsa kao jedna tina, objavljen i spušten na prvo zemaljsko nebo, znači da preće dalje šta i prema Allahom poslaniku sa Drugo mišljenje, koju je Melek Džibril došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam sa kojim ajetima, sa kojim pet ajeta sure Iqra, to jeste Iqra bisme rabbike ladi hra. Gledam je. Gledam je. رحمة الله عليه يا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه da kažemo prave spoj između ova dva mišljenja. Pa kažu nema zapreke da bude, da, je šta, da ovdje ovo značenje mi smo ga objavili u noći kadr, znači da u toj noći Kur'an objavljen iz Levahel Mahfuza na prvo nebo, a da je isto tada odma i počelo prvo objavljivanje ajeta na srce Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam koje je dorio sa Melejđubri. Znači to je da kažemo treće mišljenje ko imamo koje prave spoj između ova dva mišljenja. Dobro. Ovdje nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta? Ovdje nam za ovu noć kaže da je to Lejletul Qadr. Naziva nam je Lejletul Qadr i vidjet ćemo zbog čega se ona zove Lejletul Qadr. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala je na juz dva mjesta u svojoj knjizi u Kur'anu spomenuo Lejletul Qadr. في في ليلة إنا أنزلناه حامين إنا أنزلناه في ليلة مباركة حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة لتقوى ذلك دبر drugi ajet drugi ajet kad جل شانه kaže شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ne الله جل شانه kaže شهر رمضان شهر رمضان شهر مسيس رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من يسيس أفهم شا أبيع من القرآن نحن الله سبحانه وتعالى نمقوم آية سورة بكرة نحن دا توم يسيس يقول يبريكة توم يسيس أزبق شدا ذاتو اشتغلين أبيع من شا القرآن نحن نبقوم يسيس سورة دخان سورة القدر نمكاجب znači precizira nam u tom mjesecu tu noć pa kaže da je to Lejletul Qadr naziva je Lejletul Qadr a u suri duha mi naziva inna inzanahu fi lejleti mubarakati inna inzanahu fi lejleti mubarakati znači novi mislima je spomenuta ova noć koju zovemo Lejletul Qadr dobro, vidjet ćemo poslije to Allahu poslanika alaihi salatu wasalam imamo spomenute ili prenosi se od Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam i od broja znači od određenog broja salafa preciznije ponovo tako da kažemo koja je to baš kada biva ta noć međutim tu imamo prenošeno veliki veliki broj mišljenja koji čak od prilike dostiže i 40 mišljenja znači kada biva noć lejletul qadr, znači ima više mišljenja nego što ima dana u mjesecu, znači toliko je prenešeno mišljenje kada je noć lejletul qadr, međutim kao da ispravnije mišljenje, ono je također poznato da lejletul qadr je noć koja biva sa programa dana, znači nije koja je jedno bila i koja je uzdignuta, koja se ne vraća, kao što je prenijeto pod jednog broja, nego šta znači da je to noć koja dolazi svakog Ramazana, međutim kada ne zna se tačno, nego ono što je prenešano u određenim predana da biva u zadnjoj trećini i još preciznije u neparnim noćima zadnje trećine Ramazana. U, za, u neparnim noćima zadnje trećine Ramazana. Dobro. Međutim, vidimo ono što nas inter jeste da sada vidimo, stvari sada ćemo da vidimo, zbog čega se ova noć zove Lejla. Zbog čega se ova noć zove Lejletul Qadr, jer Allah je lešanu nam kaže, znači vidjeli smo da ona bila kada, da ona bila u Ramazanu, da je tada objavljen Kur'an, odnosno da je barik, baričet ili vrijednost te noći, da je vezan za sam Kur'an, to jeste za Allahu subhanahu wa ta'ala. Sada, kada je upitan zbog čega se ona zove Lejletul Qadr, imamo, poznato je da među mufestirima ćemo naći dva mišlja. Prvo je da se ona zove Lejletul Qadr, od e, kadr od značenja noć e, kao na primjer kada se za čovjeka kaže kaže radiun du kadr čovjek od velikog od velike važnosti čovjek koji je poštovan čovjek koji je utjecajan znači koji ima neku moć na jedan određen način znači arapi to koriste u svom govoru svom riječniku kaže to je radiun du kadr čovjek koji ima poseban utjecaj, posebno mjesto, posebno poštivanje i tako dalje. Pa kaže jedan broj nije da ova se noć zove Lejletul Qadr, zato što je ta noć koja je posebna i znači da znači ta noć je posebna i to se vidi iz riječi iz ajeta koji dolazi posle kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ a kaže ti ne znaš šta je to lejletul qadr pa nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala ليلة القدر خير من ألف شهر نوج قدر إلى ليلة القدر يبولع أثيلة بالنسيات ناچي jedan broj učenjaka koji kaže da ovdje lejle tolu kadr znači noć kadra u smislu noć moći i poštivanja i tako dalje kažu zato što ajet koji dolazi kako toga upućena a to je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Znači zamislite što znači, znači da nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ta jedna noć bolja od hiljadi drugih, šta? Ne noći, nego bolja od hiljadu drugih mjeseci. Bolja od hiljadu drugih mjeseci. A tako da broj mufasira kada o tome govori kaže ibadet u toj noć. Da se čini ibadet u toj noći bolje je nego da se čini u šta? Hayrun min alfi shahr nego da se čini u hiljadu mjeseci znači onaj ibadet samo što učiniš u toj noći od sviha, od namaza, od ovoga, bolje je šta nego da učiniš u hiljadu drugih mjeseci. Međutim, jedan broj mufesira, što kažemo nema zapreke, ovako da se ajet razumije, kaže kako ova noć u kojoj je objavljen Kur'an neće biti bolja od hiljadu mjeseci kada je prije objave Kur'ana prošlo hiljadama mjeseci a da su tako da kažemo ljudi bili u dalaletu, da su bili u zabludu, nisu imali kontakta sa objavom i sada im dolaze ajeti ovoj noći, a vidjeli smo kad smo govorili o tumačenju ajete ikra bismi rabbike, kako nam Sejid Kutb rahmetullahi alaihi kaže da onog časa kada su objavljeni ovi ajeti, da je šta? Da se čovječanstvo ili da je insan se ponovo rodio. Da se insan ponovo rodio i da čovjek koliko god stane da razmišlja o ovom događaju, da tako kažemo da neće spoznat njegovu veličinu ili kao što kaže on to harfijan ili doslovno da je to hadis, da je to događaj dahmin, dahmin džidben da je događaj koji je velik i koji nikada nije sličan takav prošao u istoriji ovoga čovečanstva to jeste ono noći kada su prvi put objavljeni šta? kada su objavljeni obi ajde također jedan broj mu kada govori o ovom hajev min elfi šahar bolje je od čega bolje je od hiljadu mjeseci, kaže da ovdje ove riječi, ova izraz hiljadu mjeseci ne znači bukvalno hiljadu mjeseci. Nego da je to, znači da taj izraz elzbe šehar upućuje na mnoštvo. Da upućuje nešto, da upućuje na mnoštvo. To jest, nije samo da je bolje od hiljadu mjeseci, nego više od hiljadu mjeseci. Međutim, spomenu to je elfu šehr, hiljadu mjeseci, zato što šta? Zato što čovjeku kada se kaže hiljadu nečega, to mu upućuje na veličinu i na mnoštvo nečega. E tako mu je ovdje rečen da je ta noćin kadr vrijednija i bolja od hiljadu mjeseci, međutim nije to ustarilja, nego to je možda od hiljadu hiljada mjeseci. Znači da je ta noć, čak kao što kaže jedan broj mufesira, kaže hajru mine dahri kullihi, ta noć je bolja od sve, od svog vremena koje je bilo i koje će biti. Od svog vremena koje je bilo i koje će biti. Zbog čega opet sanđemo da je ova, da sad znači stavimo jedan zaključak, zbog čega je ova noć toliko odabrana kao što smo vidjeli, kao, što su spomenuli mu fesari, zato draga braću, zato što je ova noć vezana za Kur'an, zato što je ova noć vezana za Allahu Đalešanu. Vi pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala kako stvari toliko da kažemo je stavlja na visoko mjesto samo zato što su vezani za njegovu knjigu. Znači ta noć, ko će u njoj objavljivanje Kur'ana, pogledajte koliko je vrijedna ta noć. Tako draga moja braća, svaki čovjek koji bude vezan za Kur'an, Allah je lešanu će ga posebno odlikovati i da će na svjetljava posebnu počast gdje posebnu počast na dunjavu. Posebnu počast ćemo dati na dunjavu. Kao što je zabilježio ima Bukhari u svom sahihu od Enes Allahu ta'ala anhu da Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže da je Allahu poslani došao u stvari prvo u Bej ibn Ka'ab a ko je bio Bej ibn Ka'ab po čemu je Bej ibn Ka'ab bio poznat znaliko čemu dobro spominje se, sad će se spominje, međutim zbog čega je još Ubej poznat Ubej je poznat po učenju Kur'ana jer kao što kaže Enes radi Allahu ta'ala anhu također kao što je zabilježio imam Bukhari kaže jama'a al Kur'ana ala ahdi nabije sallallahu alaihi wa sallam a ba'a arba'atun كلهم من الأنصار وغيما الله والقسميك صلى الله عليه وسلم četvori su četvori su šta četvori su džema'u sakupili Kur'an to jeste čitav Kur'ana učili na pamet pa kaže prvi je bio Ubej drugi je bio ko treći je bio ko Zaid ibn Sabit i četvrti je bio ko? Ebu Zaid. Atav to zve, je neadman bio Buzeid i sada postoje komentar više mišljenja na koga se odnosi ovde, na koga se misli da je Ebu Zeid. Dobro, međutim, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže u Beju, kaže inna Allah amarani an akra alaika sura al-Bajina. Kaže Allah jalla šanuhu, pa se dolazi Allah poslanik alaihi salatu wasalam ko? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam dolazi u ashabu Ubay i kaže Allah mi je naredio da pred tobom prouči i da ti prouči suru lam yakun allazina kafar suru Ubay čiji će komentar doći a Ubay kada je čuo ove riječi pogledajte dolazi mu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kaže mu šta Allah mi je naredio da tebi prouči sada Ubay kaže kaže Samani kaže, Deleme, Deleme ti je naredio tako što me imenom spomenu, mene, Ubeja, ili ti je rekao šta, neka prouči ovu suru pred nekim od svojih ashaba, prouči ovu suru pred nekim svojim. Kaže, kaže, sam mać. Kaže, Allah mi naredio baš tebi i nazvo te imenom, to jeste Ubeju, da proučimo ovu suru. Kaže, sam mać. Da pa je Ubeju, kam zapravo. Kada je čuo, već pogledajte, zamislite, da mu Allah subhanahu wa ta'ala da naređuje svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da pred njim prouči ovu suru. A to je sura Lem nekun ili ladina kefara min ahli kitabu wa mušikinu min fakir. Dobro, ovdje Ibn Hajar spominje nekoliko koristi iz ovog hadisa. Prvo, pogledajte vrijednosti onoga koji je šta, kaže koji je bio mu teqaddim, koji je teqaddam je fi hafiz al-Qur'an, koji je prednjačio u hibzu Qur'ana. Znači, nije ovako bilo sa nekim drugim. Nego ovako bilo sa Ubejom zbog čega? Zato što je Ubej bio poznat kao ashab koji se isticao u učenju Kur'ana. I bio od onih koji smo rekli šta? Koji je za vrijeme Allahovog poslanika alaihim salatu wasalam naučio čitav Kur'an na knjih. Zatim druga stvar. Kaže da se sobim dok, znači da se sobim pokaže i da se vidi da kada je u pitanju Kur'an da tu treba da bude nešto što se zove arb ili ono što mi kažemo uzimanje sa usta na usta ili što još možda tako da kažemo u, ko se bavi kiraž ne to poznato kao sam znači ne, nego da dođe i da čuje i da uzme Kur'an jednu suru sa usta šta? na usta i treće je također što spominje kaže da čovjek koji uzima znanje da treba da bude ponizan, da nauči poniznost, da e, pogledaj da kako je ovdje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, koji je šta, koji je učitelj, koji je muallim svi ashaba, dolazi po bitnosti od učenika da kažemo i da pred njim učište. Znači da čovjek treba da koji traži znanje da bude ponije manje znanja od njega. Pa makar tredani koji je manje znanje od njega, a da ne kažemo tek koji je tako da kažemo ima više znanje od njega i tako da. Međutim, ovo je zaman ili ovo je vrijeme kada malo ljudi poštuju da kažemo lemon i kada ljudi nemaju u svojim srcima ljubav, nego se više ima ljubav prema nekim drugim koji su na nekim pozicima, na nekim ljudima kada su pitanje ljudi od ilma, mali je broj ljudi koji poštiva takve ljudi. Vidimo kako je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao ovu noć zato što je ona šta vezana za Allahom subhanahu wa ta'ala Dobro, drugi da kažemo da se ova noć zove Lejlatul Qadr, kaže jeste zato što se u ovoj noći određuju stvari. To jeste kadadi, može također da riječ Al-Qadr se izvede od riječi Al-Takdir, odnosno određivanje. Preciznije u suri, kojoj u suri Duhan. A to je kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hamim, والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا شتا منذرين فيها يثبت كل أمر حكيم فقداتهم كاجا حامين الله جل شانه كاجا حامين والكتاب المبين إذا إتاكم يسمي كنجا إنا أنزلناه في ليلة مباركة ميس ميسمو بيابلغا مبارك نوتش وكو نوتش نوتش ليلة القدر إنا كنا من المبينين ميسمو بيلو بومينات فيها يفرق كل أمر حكيم وتو نوتش فريشابا سوكي مودر قصاو tako da ga prevedemo, mislim da je ovako od prilike prevoko. U toj noć, noć se rješava, jufraku rješava se svaka, svaku mudro dijelo ili svaka mudra, mudra odredba. Svaka, možda je preciznije da kažemo svaka mudra odredba i naredba. Šta ovdje hoće da se kaže? Ovdje hoće da se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je prenijeti od velikog broja salama, da ovdje jukta po kullu emrin hakim znači da Allah subhanahu wa ta'ala u toj noći u noći lejletul qadr obavještava meleke obavještava svoje meleke o stvarima koje će se desiti u narednoj godini obavještava šta? svoje meleke o stvarima koje će se desiti u sljedećoj godini to jeste da kada su pitani zemljotres, kada su pitani potres, kada u pitanju ovo, pa tako Allah subhanahu wa ta'ala tu daje naređenja i naredbe svako meleku koji je zadužen, zašto? Za određene stvari. Jer tako znamo da imamo meleka koji šta? Melekul maut, koji uzima duši. Imamo melek koji je melekul džbal, koji je melek zadužen za brda. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala u to noći da kažemo jednostavno daje naredbe do sljedeće godine, odnosno sve do sljedeće noći koja je Lejletul Qadr. Znači to nam je to pojašnjenje za Lejletul Qadr koju nemamo gdje, koju nemamo u suri Inna Anzallahu fi Lejletul Qadr, zato imamo u suri Buhar. I zato je potrebno prva stvar koja se e, prva stvar koja se uzima u obzir kada se tumači Kur'an jeste da Kur'an tumačimo sa Kur'anom znači da Kur'an se tumači, jer nekada nam je u nekom ajetu rečena jedna stvar, u drugom ajetu se na drugom mjestu kaže otprilike ista ta stvar, međutim dodaje se jedna riječ koja nam daje veće značenje. Pa tako nam je na Allah Đelešanu prvo spomenuo šeharu Ramadana, mjesec Ramazan u kojem je šta? Objavljen Kur'an. U suri Qadr nam je spomenuo šta? Da je to, znači da taj mjesec Ramazan u stvari kritizirao nam je više da je to objavljivanje počelo u noć koja se zove Lejletul Kadr. Dok u suri Duhan Allah subhanahu wa ta'ala nam opisiva da je to noć šta koja je noć Mubarek i drugo da se tada naredbe daju da Allah subhanahu wa ta'ala daje naredbe. Znači, jedan broj mutasira kaže da noć Kadr se naziva noć Kadr od riječi ili od izadenice Kadr u značenju ređu nadu Kadrin, čovjek koji je cijenjen, čovjek koji je pošten čovjek koji je cijenjen i poštovan. Znači veličina i posebna odlika te Dok drugi kažu da je ta riječ kader izvedena od takvir, odnosno od određivanja, shodno ono nešto smo sada protumačili i sure duha. Međutim, jedan broj mufesira, kao što je to šeha Atija Salim u svom tefsiru, ili da kažemo nadopuni tefsiru Adva ul Bajan, kaže da nema zapreke da se pod riječ Lejlatul Qadr da se odnosi i na jednu i na drugu stvar. Znači, da li izraz lejletul qadr ima značenje jedne i druge stvari koje smo šta koje smo spomenuli dobro spomenuli smo tefsir adva ul bayan ko je napisao tefsir adva ul bayan sveća ali siko napisao ga šeheh Muhammed Alamin Šankiti, rahmatullahi alaihi, alim koji je živio u našem stoljeću, da kažem, on je davno preselio, jedan i međutim šeheh je preselio, zove se Adwa ul-Bayan fi tafsiri il-Qur'an bil-Qur'an. Adwa ul bayan ili ne kažemo kad bi ga preveli svjetlosti pojašnjenja u tefsiru Kur'ana sa Kur'anom. Jer ših je posebno ovdje se nazirao na to da ajet jedan tumači još sa drugim ajetima koji govore o tom događaju ili o toj stvari koji se nalaze na drugim mjestima. Međutim, Šehr Rahmetullah je alaihi nije, čitav, nije dovršio tepsir, preselio prije nego što ga je dovršio, međutim, jedan od njegovih velik učenika koji se zove Šehr Abdije Salim je dopunio taj njegov tepsir koji se zove Ablaul Bajan. Što znači da nema zapreke da oba dvije, šta ova značenja su sadržana u čemu u kada se kaže lejletul qadr. Znači, inna enzelnahu fi lejletul qadr, وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر دفر Sada nam الله سبحانه وتعالى أورد ta'ala ovdje فَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نشد تونوش تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لا تونوش كل noć u i ko je ruh. Znači, ruh je također jedan od meleka, međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže spustaju se meleci u toj noći i spusta se ko ruh. A ko je ruh? To je melek Džibril. Znači, melek Džibril spustaju se meleci i spusta se ko? Spusta se Džibril. Znači, ovdje šta posebno hoće da se istakne vrijednost Džibrila, alaihi salam vrijednost ovoga meleka jer Allah subhanahu wa ta'ala da je rekao spušta se spustaju se meleki bilo bi dovoljno to jeste spušta se i Džibril sa njim međutim radi posebno što hoće da se istakne Džibrila alaihi salam ovdje posle spominjanje skupine dolazi do spominjanja jednog od pojedinaca te skupine a to je Džibril da se ukaže na što da se ukaže na njegovu vrijednost تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم oni se spuštaju kako bi izni rabbihim uz dozvolu svoga gospodara spuštaju se uz dozvolu svog gospodara jer pogledajte znači pogledajte ti meleci kako su poslušni svom gospodaru kao što kaže Allah dželle šanu la ya'suna Allaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar oni la ya'suna Allaha oni nisu nepokorni prema Allahu dželle šanu u onome šta što im naredi wa yaf'aluna ma yu'marun oni izvršavaju ono što im je naređeno kaže bi izni rabbihi min kulli amr sa svakom ovdje kod nas prevedemo kako zbog odluke svake ili rad odluke koja je spomenuta gdje u suri duha znači ovdje nam ponovo se spominje to je tako znači rekli smo na početku sure nam nije spomenuto spomenut suri duha i sada nam ovdje dolazi međutim kraće nego što je šta spomenuto u suri duha a to je da se oni spuštaju من كل amr radi odredbi بي im se šta, koje im se naređuju i koje se određuju i tako dalje, i onda nam Allah subhanahu wa ta'ala opisiva ponovo tu noć, znači prvo nam ovu noć, pogledajte, čitava sura govori o ovoj noći, prvo nam je rekao šta je to noć, kada ne znamo što je ono, pa nam onda kaže da se spustaju meleci, da se spustaju se meleci i sa njima se spusta beričet, spusta se hajr i šta još kaže da je to noć koja je salamun, znači spas je u njoj hatta matala il fajr. Dakle, sada ovdje pita vizra spas. Ovdje kod mu fesira ima spominju više značenje, jedni spominju da to znači da meleci nazivaju salam koga god vide od vjernika, drugo kaže da u stvari ta noć sigurnosna i, spanos, i spasanosna za one, jel tako, koji budu u toj noći i tako dalje. Međutim, ovdje bi želio samo da istaknemo jednu stvar. To je ono što je spomenuto u suri, duhan. To je ono što je spomenuto u suri duhan. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu emrin hađil. Svaka odreba, tu se rješava svaka mudra odreba. Znači ovdje emr može da bude od riječi avamir, odnosno čija, množina glasi avamir, to jeste naredba. Kada sad reknemo šta, znači e, naredi nekom i kaže emar to je et emr znači naredba ili umur to je znači stvar znači svaka stvar kada se rešava ili naredba znači koja se naređuje razumije Allah subhanahu wa ta'ala opisuje da su te naredbe takve takve hakim da su mudre to znači da sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredi da u tome sama mudrost da se ono što Allah žele šanuhu odredi, da u tome je sama mudrost. Znači, nema tako da kažemo nekog, sve to ima svoj smisao onome što je Allah žele šanuhu odredi. I sve je sa velikom mudrošću, da tako kažemo, stvoreno i određeno. I zato vjerni posebno treba da ima na umu ovu stvar i tako da kažemo ovo je nešto čemu se posebno da kažemo može čitao predavanje ali više predavanje vod. Međutim mi kao što smo rekli skratimo komentar sure koliko možemo. A to je, na primjer, da kažemo da sve ono, na primjer, što zadesi jednog vjernika, da čovjek treba da zna šta, da to samo Allahu wa jalla šanhu mudrost onome što ti je dao, što ti je zadesi. Znači, bilo što da te zadesi, bilo što je dobro ili bilo što je loše, treba da znaš da je u tome vjera Allahu wa jalla šanhu, da je za toga krije Allahu wa jalla mudrost zato što je to dao. Da li prema tebi, da li zato što je dao neku nepogodu, da li zato što je dao ovo, u svemu tome se i za svega toga se krije jedna velika mudrost. Ovo je bilo ono od prilike što smo htjeli da kažemo kada je bilo u pitanju tumačenje sure in anzalnahu fi lejlet il qadr dobro, ako boda u sljedećem kadavanju možemo još nekoliko stvari da spomenemo prije nego što ovaj pođemo sa tumačenjem sure el bejjineh znači da vidimo kako je Ibn Kesir rahmetullahi alaihi protumačio određene ajete i da onda ako boda počinemo sa tumačenjem sure Lam yakun alladhina kafaru odnosno sure Al-Bayyina da da saprećemo jednu manju pauzu da smo أقول قولي هذا معلمنا ورسول الله